Sova Info. Godišnja generalna skupština najveća je studentska konferencija u Europi koja naglasak stavlja na mobilnost mladih. Tisuću ISN studenata koji predstavljaju više od 500 podružnica i sveučilišta iz 40 zemalja okupilo se od 15. do 18. ožujka u Španjolskoj. Među njima bila je i delegacija ISN-a Hrvatska koju je predstavljalo 16 delegata iz Rijeke, Zagreba, Zadra, Splita, Osijeka i Dubrovnika. Osvojili su čak četiri nagrade, prva je pripala upravo ISN Rijeci, a druga i treća Zagrebu i Splitu. Senat je na današnjoj sjednici potvrdio odluku Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci o konačnim rezultatima natječaja 2018. Studentski zbor objavio je natječaj kako bi potaknuo studente i studentske organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti i pridonio podizanju kvalitete života Riječkoga sveučilišta te osvijestio akademsku zajednicu o volonterskom djelovanju u široj zajednici. Detaljan pregled rezultata prijavljeni mogu ostvariti putem aplikacije od sutra 21. ožujka na internetskoj stranici Studentskog zbora.

Predstavljanje romana Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši, održat će se sutra u 14.15 sati u biblioteci Prve Sušačke Hrvatske gimnazije u Rijeci. O višestruko nagrađivanome romanu uz autora će govoriti profesorica Sanja Zupčić i rektorica Snježana Prić-Samaržija. Ovim se događanjem obilježava rođendan Ivana Gorana Kovačića, Svjetski dan pjesništva, Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, prvi dan proljeća te 390. školska godina Sušačke gimnazije. Otvorene su prijave za 16. Liburnija film festival. Organizatori pozivaju autore i producente dokumentarnih filmova da se prijave na natječaj za sudjelovanje na festivalu hrvatskog dokumentarnog filma koji će se održati od 20. do 24. kolovoza 2018. godine u Opatiji. Prihvatljivi su svi hrvatski dokumentarni filmovi završeni u 2017. ili 2018. godini bez obzira na trajanje i tehniku snimanja. Natječaj je otvoren do 25. svibnja, a detalje o prijavi možete pronaći na internetskoj Istranici festivala. Sukladno podacima Meteolarma Državnog hidrometeorološkog zavoda, Riječki studentski centar obavještava studente i djelatnike da je za sutrašnji dan u srijedu 21. ožujka izdano takozvano narančasto upozorenje za Riječku regiju. Očekuje se jaka bura s olujnim udarima. Predlažu smanjenje kretanja u vanjskom prostoru. Također sve korisnike smještaja mole da pripaze na prozore u sobama, lođama i na hodnicima kako ne bi došlo do nepotrebnog hlađanja prostora ili do lupanja s mogućim posljedicama razbijanja imovine vrijeme sutra pravo proljetno. Pretežno oblačno s oborinama u većem dijelu unutrašnjosti snijeg, osobito u istočnim i gorskim krajevima, a najviše u Lici. Na Jadranu povremeno kiša, na jugu i obilnija uz grmljavinu, a najniža temperatura jutarnja će se od 1 do 6, a ona najviša dnevna od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva. ovu info uredila i čitala Matea Krmpotić. Slušali ste Sovu Info.